أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin yau goma ga watan Ramadan hijiran sai na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 26 ga watan Mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin karatu surutun bakara za mu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala da fuqara alladhina usiru fi sabilillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيناهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعتبرهم الجاهل أبنياء من التعصب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى ta'ala yake جزاء za a baiwa سوري فكيرين سلكا ne fakirai أريسو cikin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala la na darban fil ardi ba su da ikon da za su fita saboda halin da suke sami kansu su a wasan fatauci a bayan ƙasa su nema wa kansu abin da za su ci ya sabu jahilu abiya amina ta'afu wanda bai san wane ne su ba halin da suke ciki ba sai ya dauka masu arziki ne su sai ya dauka attajirai ne su saboda kame kansu da suke da shi da rashin watannin ka hannayensu don roƙo ta'rifuhum bi simahum zaka san su da alamomin su la yas'aluna nasa ilhafa ba su tambayan mutane suna masu tsanantawa cikin tambaya وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم duk abin da kuka ciyar na alkhairi to lalle Allah subhanahu wataala masani ne da abin da kuke bayarwa wannan ayar har yanzu tana ci gaba da mana bayanin kalan mutanen da za a baiwa taimako din nan da dai ayoyin gaba daya wato an zo karshen ana ana tattara ayoyin da suke magana a cikin wannan suran akan ciyarwa fi sabilillah wannan ayan da ayan bayan ta shine ayoyin karshe a cikin wannan matsalar to suna ƙara mana bayanin wasu irin mutane za a ba Allah yake ce fuqara alladhina usiru fi sabilillah da yawa daga malamai sun tafi kan waɗannan talakawan da ake nufi ana nufin ahlus suffa ne ahlus wasu mutane ne wanda suke hijira suka gudo da imanin su zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su da sana'a ba su da jari ba su da kasuwanci kuma suna da rauni yawancin su sana'o'i kanana suke yi wani lokaci ma ba su da abin da za su iya daukan nauyin abin da za su ci saboda haka ake kiran su ahlus tuffa saboda an aje su a wani waje a da suna zaune cikin masallaci daga baya da suke yawa sai aka maida su a wani waje jesan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi musu wata dukka inda nan ne suke rayuwa nan ne suke zama sun kai wajen 300 da wani abu a irin su sayyidina Abu Huraira yana cikin su irin su Abu Dharr suna nan dai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suke su almajirai yawancin su ba abin da za su kuma galiban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka zo kamar yanda ya zo a hadisin Abu Dharr ko shi yakan zo sai ya fara su da uku da wani abu dai sai ya ce to kowane sahabi daya ya dauki mutum daya a cikin su ya kai gidansa su ci abinci da kace su zama kusan dukan su kowa ya samu wanda zai je ba shi dan abin da zai ci na wannan rana idan ba a samu wanda suka ragu kuma gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su kuma su zo su ci tare da sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci tanyan karama ake ciyar da shi aka tanyan mu'jiza nake nufi tanyan mu'jiza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ciyar da shi idan aka nemi abin da za a ta aka rasa shikenan sai ce to a samu duk abin da ake da shi ko da nono ne sai ce to duk a tara su kowa ya zo ya ta sai ya kusa kamar hadisin Abu Huraira wanda da yana da tsawo amma dai a karshen shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai karo duka abu su sa kira sai nan dan nonon ko ni kada aka danna aibin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma dole ya amsa umarnin manzan Allah sura da yake kira su suka zo sai na Rasulullahi kuma sannan ne mako ya shi a zakan to shi a ce shi ya fara sha tunda yunwa aka gani yana ciki aka taso shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yana ba duk wanda ya tafi ya ga nonon yana nan yanda yake kamar ma ruwa yake har aka kawo masa shi ma ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rage shi da kai yace haka ne ya Rasulullah yace to ka sha ya sha yace ta ƙara sha ya ƙara sha yace ta ƙara sha ya ƙara yace ta ƙara sha Rasulullah ba wurin zubawa nono yana nan yayin da yake sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sanya sauran dama dai nonon na ainihin dan kadan ne a cikin kan mutum da ne sauran duka wanda mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo to haka dai suke rayuwa darasin da zamu dauka a cikin shine mu ma me muke yi a irin wannan tsarin domin mu rage wa marasu su a cikin mu raɗaɗi misali kila a da a ce kowane gari ko kowace anguwa ko kowane ƙauye ko kowace haka dai za su taru ce dan duk yanda ake wanda suke da abin da za su ci a rana a kowane anguwa sun ci wanda ba su da abin da za su ci yawa sun ci almajiran da ke cika suna fara yawa saboda haka akalla kowanne gida suke to bari mu kara da mutum ɗaya mu ma a kwanan gidanmu ke kila da za a waya da zai isi al'umman wannan a wasu suka ce abin da ake nufi da rayu da dina wasu rufi sabilillah wa tan alu su ne amma wanda suka kare kansu ba wai din ade kansu dan ba dan wajibin mutum ne ya tashi je sana'a to su amma sun tsaya ne kamar yanda aka sami murabiqun daga baya wato sun tsaya ne suna ribatun fi sabilillah suna jiran ko ta kwana za a fita jihadi to sune wannan ahlus sufa din wanda suke zaune suna jiran ba abin da suke ce zikirin Allah subhanahu wataala sune Allah ya ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jinna fatama alladhina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أسفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا آه sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana akan to da su suna tsaye ba su da aiki sai zikirin Allah da jiran kira zuwa ga jihadi da an kira zuwa ga jihadi zai sa su tafi kuma suna gadi duk Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'tumuka minan nas Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin kare shi daga mutane mutum ba zai iya cutar da shi ba amma duk da suna nasu wajibi suwa nasu matsayin sun tsaya suna gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya isowa da sayyidina Rasulullah sai dai in zai karar da shi ala kulli halin dai waɗannan su ne ahlul sufa wanda da yawa daga malamai suke ganin su ne ake nufi alladina unsiru aka ce wanda aka tsare su suna tsaye ba su da aiki sai jiran jihadi wasu kace alladina unsiru fi sabilillahi waɗanda wani cuta rashin lafiya wannan kafan ya cire wannan baya da hannu wannan baya da ido to waɗannan rauni nau'o'i na rashin lafiya ya tsare su ba za su iya tashi su je su sana'a ba ba za su iya tashi su je su nema wa kansu ba to shine alladina usiru fi sabilillah ba wai mutum kawai yana zaune da karfin sa da lafiyansa yana jira yana miƙa hannu yana alaba ku samu ba la yastati'una darban fil ard fa la ta tashi saboda wannan lalura na rikin lafiya ko lalura na shekaru fa la ya tashi su je su fatauci su nema wa kansu abin da za su yi sana'a ko kasuwanci ko makamantansu ba yahsabuhu jahilu adliya min as jahili in ya gansu wanda bai san halin da suke ciki zai dauka a kafire ne zai dauka masu kuɗi ne zai dauka azmiya wata kalman gani malamai suka ce kamar yanda a ibnu kudama ya faɗa yake tana da ma'ana uku al-ghaniyu wanda aka wajabta wa bada zakka wannan ne. alganiyu wanda aka haramta wa karban zakka wannan zaliyu a wani ma'auni bai isa ya bada zakka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce abin da yake da shi bai wuce misali abin da zai tuna ranan ba da karin duka aka cinsa in aka hada bai wuce dirhami hamsin ba bayan yana da kuma abin da zai tuna wannan rana to irin wannan mutumin an haramta masa karban zakka alganidu wanda aka haramta wa roƙo shi ma ne. ya ta abin da yake da shi yayin yankan farce ya sami naira ɗari biyu ko ɗari biyar ya ci abincin rana ko ya yi dako ya sami naira ɗari biyu ko ɗari biyar ya ci abincin rana shi ma ganini wajen har wannan ma za a bashi zakka amma ba a yadda ya miƙa hannu ya roƙi wani ba haramun haramun ne yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wani hadisi yake ta laysal miskinu man taruddu tamratu wa tamratan aw al-luqmatu wal luqmatan walakin al-miskina alladhina la yas'aluna an-nasa ilhaq ba mutumin da yake yin tsawa mutane hannu yana alaba ku samu yana roƙo ya mai da fara sana'a idan za ka zo za tana zaune za a ba ta sadakan abincin rana tana da abincin rana to haramun ne ka ƙara roƙo na abin da za ka ci gobe da shi kuma to shi da ma fara ana yin na lalura ne gobe ai kamata ka je kasuwa ne gobe ya kamata ka je kai sana'a ne addinin musulunci ya kwaɗaitar wannan ƙa'idojin muna buƙatar mu fahimce su da kyau addinin musulunci ya kwaɗaitar akan taimakawa su. duk ayoyin da muke magana muna magana akan wannan ne amma a lokaci ɗaya kuma addinin musulunci ya tsoratar akan tana da abin da zaka ci ka je ka roƙi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana ana ji la tazalul mas'alatu bi ahadikum ko hatta la ata yalqa Allah wa laysa fi wajhihi mudhatu lahwi roƙo ɗayan ku ba zai guce yana roƙo ya je ya tambayi wannan ya je ya tambayi wannan har sai ya gamu da Allah subhanahu ta'ala ba ruwan tsokan nama a fuskar shi gaba ɗaya ranar tashin kiyama saboda roƙon mutane kuma wane ne aka haranta wa roƙo ɗin nan kamar yadda nake wanda yake da abincin wannan ranar matukan yana da abin da zai ci a ranar to an haramta masa ya roƙa sai dai wata buƙatar daban wata buƙatar daban yana da abin da zai ci amma kila bai da lafiya rashin lafiya ya kama shi kuma an raka yanda za a yi ana bukatan yanda za a ɗauki nauyin sa kila a kai shi asibiti ko makamantan wannan wannan babu laifi amma abin da yasa a shari'a yawanci ba za ta gana magana akan wannan ba saboda a tsarin ginin shari'ar musulunci irin wannan mutumin dama hukumar musulunci za ta ɗauki nauyin sa dama ba bar farki ba duk mutumin da bai da lafiya sai shari'a an sai ba a dauki nauyin sa a bashi magani duk mutumin da yake da lalura a ma yana da 'ya'ya ya kasa aurar da su dama shari'a ta ƙara tsarin da za a aurar da su ba za a bar su haka nan ba duka mun san wannan misalai a cikin hadisi amma aurarwa gurgurdan iko ba sai sai an yi gada ya gado da kujeru da sauran sun da sun fasu da asali ma anzalallahu bi min sultan ah dan haka dai addinin musulunci ya hana Maki ɗan mutum yana da abin da zai sa a baki haramun ne da ga mutanen da suke bara kaga an an tashe shi an lacce aljuhun an sami dubu goma ko dubu ashirin to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya san cewa garwa sun wuta yake dauka wannan kudin da yake karba garwa sun wuta ne saboda haka in ya so ya tara in ya so ya bari amma dai wasan wuta yake karba matukan yana da abin da zai ci dan haka duk da yanda addinin musulunci yake umurni da taimako a lokacin ɗaya kuma yana matukan hani ga mai da roƙo sana'a wanda yanzu mun sani abu ne wanda ya zama zahira sa'i'a a cikin zai yi ce to ina barin su kuma yara ƙanana Baran yara kanana su kuma laifin iyayensu laifin iyayensu wajibin mahaifi ne ya kula da ciyarwan ɗansa har lokacin da ya kai shekarun balaga wannan haƙƙin sani haƙƙin Allah ne a kansa dole ne ya bashi ba wanda yake a saki yaro a barke ya je ya nema wa kansa a cikin addinin musulunci a abin da Ba da laifin uba ne ya bar ɗansa da sunan zuwa neman ilimin addini ya kama yawo a gari yana fara na abin da zai to bayan laifin uba iyaye kuma sai laifin al'umma mu al'umman musulmi sai kuma al'umma al'umma ya kamata su zammana hanyar da za a yi karatun alqur'ani domin dai hukuma ba za ta dauki nauyin karantar da alqur'ani ba kuma karatun alqur'anin nan wajibi ne a yi kuma ba za a ce dole kowanne uba sai ya samar da kuɗin makaranta da sauransu da yawa ta sani in aka ce sai an biya kuɗin makaranta za a yi karatun alƙur'ani da yawa iyayen da ke biya wa ƴaƴansu in ka jera iyaye ɗari a layi to insha Allah za ka samu sittin da biyar daga ciki su ne suke biya wa ƴaƴansu kuɗin makarantar boko kuma su biya na addini amma talatin da biyar kila ko fiye da haka za su iya biyan waɗan kuɗin makarantar boko da tsada amma kila na addini bai kai ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin ko hamsin sun wannan na bokon ba amma ba za su biya ba Sai idan har ne iko ma bai kula da karatun addini ɗayansa ba yana shirye zai kashe naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu a kan don ɗansa ya yi karatun boko amma in da za a ce ga makarantar addini dubu hamsin sai ce malam ya fara son duniya to idan har mai hali ma ba zai iya kulawa da karatun addini kansa ba ina ga talaka kura da dole ne al'umma kuma anan ta shigo ita ma ta tsaya ta ga ta taimaka yara al'umma sun yi karatu ba wai 'ya'yan da ka haifa bane kawai tsarin da muka koma muna rayuwa tsari ne da baya da alaka da musulunci mutum a shekara yana cikin miliyan kaza na karatun ƴaƴan da ya haifa amma in aka ce masa misali dan da shi bai haife shi ba in zai biya wa ɗansa miliyan ɗaya ya karatu yana kashin ya iya biyan dubu goma ko ashirin da ɗan da bai haifa ba shi ma ya ce karatu ba za mu zama al'umma ne daukaka ba sai ka zama to a duk anguwa wani mai hali a anguwansu yana bincika wani yaro ne mai baiwa wani yaro ne mai hadaka ya dauke shi ya biya masa kudin karatu ya je ya karatu ba don sun haɗa dangin iya ko na kaka ba ya biya masa ya je ya karatu wannan shi taimakon da ayoyin nan suke mana umarni ba wai ka fita ka ba mutum dubu ɗaya ko ɗari biyar ko wannan wannan taimako ne mai kashe zuciya kamar yadda muke ka faɗa ba zai taimaki mutane ba taimakon da za ka yi masa ka gina ka ka an shi yanda shi ma bayan wani lokaci din Allah ya da zai taimake amma tsarin da muke rayuwa mu daina zargin musulunci mu daina zargin tsarin musulunci mu ne ba mu dauki tsarin musulunci da yasa rayuwar mu ta kasance yanda ta kasance la yastati'una darban fil ardi yahsabuhu jahilu adliya an as jahili ne da wanda bai sani ba zai dauka su a attajirai saboda kana kai kaga anan addini yana nuna mana ba a son mutum ya tashi yana zuwa yana nisa wani sibobi uku ayan nan ta kifanta na irin waɗanda ake so a ba dan ba kowa addini yake so ka ba ba waɗanda ayan take so annan ayan take nuni da ana so a ba su su sune alladina usiru fi sabilillah waɗanda wani dalili ya kare su suna wa Allah aiki kila ya tsaya ne yana karantar da yara alqur'ani kila ya tsaya ne dan yi muku wani hidima a masallaci kila ya tsaya ne dan yi wani aiki da uku fi sabilillah ko ko a wani lalura na ciwo yana da rashin lafiya wanda ya sa ba zai iya tashi ya sana'a ba to wannan shine kaya wanda za a taimakawa la yastatiquna darban fil ardi sifa na biyu yahsabuhum al-jahil adliya amina at baya zama da yana nuna wa mutane alamar talauci ni ka hannu ya tambaya ba amma da ganin yana alamar tana nuna kawai da Allah ku bani wato mutum ne ne kokarin kamewa ne kokarin kula da kansa baya kokarin barada sifansa sifansa na uku la yasaluna nasu ilhafa da su da bara sana'a ba su zuwa su zauna su kare a masallaci suna roƙon mutane ba su tarewa a kasuwanni suna roƙon mutane ba su mai da bara sana'ansu ba in ya sami abin da zai ci sai ya tafi ya je ya ci abinci gobe kuma ya nemi sana'a in bai samu ba in ya zama dole to ya ƙara neman abin da zai ci amma duk mutumin da zai tambayi wannan a bashi ya ƙara nisa hannu ya tambayi wancan a bashi to shi kuma ya saba da karantarwa addini akan taimako la yasaluna an-nasa ilhafa ba su tsanantawa cikin roƙon mutane Imam Ahmad Allah ya ƙara masa yarda yace duk mutumin da kamar yadda muka faɗi yake da abin da zai ci na wannan rana to haramun ne gare shi roƙo ne ah wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi duk abin da kuka aikata na alkhairi to lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da wannan abin da kuke aikata na'am الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ينفقون أموالهم بالليل والنهار الليل سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار sune waɗannan wanda suke ciyar da dukiyoyinsu a dare da rana sirran wa alaniyatan a koye a bayyane falahum ajrun inda rabbihim to waɗannan ladan su yana nan a wajen su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna kuma su ba su da bakin ciki an ce wannan ayan ta sauka kan sayyidina ali karramallahu wajhahu to da an ce wata rana ya sami dirhamin guda hudu sai ce shi ko wannan dirhamin zai bayar da ɗaya da rana zai bayar da ɗaya da daddare zai bayar da ɗaya a koyi zai bayar da ɗaya a bayyane saboda in tuzu sadaqati da rikin mahi ko in tuwa wato tuwa al fara fa huwa khairul lakum saboda tun da wannan fa in mali wannan fa huwa khairul lakum to duk zai aidata kuma zai bayar a kowane lokaci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya soke alqur'ani yana yabansa akan wannan abin da ya aikata a wanda suke ciyar da dukiyoyinsu billahi wan A anan kuma ka kula Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuna ciyarwa a dukkan yanayi ne bai ce allazina yunfiquna amalahum billayli aw bin nahari ba bai ce masu ciyarwa da dare ko da rana ba cewa yi masu ciyarwa dare da rana Wata ba su da aiki sai ciyarwa daga dare suna bayarwa da rana suna bayarwa suna ciyarwa a boye suna ciyarwa a bayyana ba au alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wadannan za su sami ladan su a wajen Allah subhanahu Ta'ala kamar yadda muka ce Allah zai cigaba da kiwata masu wannan ladan har su zo su same shi kamar dutse wato yayi girma ya zama kamar dutsen kamar jabal saboda girma na yanda Allah subhanahu wataala yake raya masu wannan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin wa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim to haka dai Allah subhanahu wa ta'ala zai ta jiya musu yana rainan musu wannan abin da suka bayar wala khawfun alayhi babu tsoro a kansu ina ga mun fada a baya Allah subhanahu wa ta'ala bai ce la khawfun lahum la khawfun alaihim idan wani zai ji tsoro ya tunani wannan fa yana cewa zai talauce to shine Allah subhanahu ta'ala ya ce kada wanda ya ji masa tsoro saboda ya ciyar Allah subhanahu ta'ala ba zai taba sa mutum ya talauce saboda ciyarwa dan Allah ba wala hum yahzanuna kuma cututtuka na damuwa da bakin ciki da rashin lafiya hawan jini ciwon kaza ciwon kaza duk ba zai kama su ba ciwon firgici da tashin hankali saboda duk mutumin da yake ciyarwa dan Allah zaka ga kwanciyar hankalinsa da natsuwansa cikin jama'a da shi kadai baya daidai da maruwaci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala khawfun alaihim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 albarka ta mu'alajin shine mas'alan mu'amala da riba duk da gaba ɗaya har kusan karshen suran zai magana ne akan mas'alan mu'amala kuma wanda zamu iya kira al-mu'amalatul maliyya wato mu'amala na dukiya to amma an fara da maganar riba a cikin abin da ya shafi al-mu'amalatul maliyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba su tsayuwa sai kaman mutumin da ke dan ko aljannu suka shafe shi saboda haka yana tashi yana faɗi irin mutane wanda za a ga watan kamar mai farfadiya ko makamancin wannan yana tashi yana faɗi ba zai iya tsayuwa da kyau ba dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu dalilin haka shine saboda sun ce ai kasuwanci riba ma ba da wani bambanci da sauran kasuwanci ita ga bambanci nan wa halallahu al wa harrama riba ai bambancin shine Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba faman ja'ahu mawqidatun min rabbih fantaha falahu ma talaqa wa amruhu ila Allah duk mutumin da wa'azi ya zo masa daga Allah daga ubangijinsa ya bari ya watan ya to abin da ya wuce na baya nashi na dukiyansa wa amruhu ila Allah lamarinsa kuma yana wajen Allah kaman ada fa ulaika ashabun nari fiha khalidun wanda kuma ya koma ya ci gaba da cin ba. to lallai waɗannan ɗan wuta ne suna masu dawwama a cikin wuta mas'alar riba matsala ce muhimmiya kwarai da ya kamata mu ba ta isasshen lokaci sosai saboda haka ina ganin za mu a can riba abin da muke buƙatar da da abubuwan da duk an sanya ai akwai matsaloli wanda suke buƙata a tattauna su to kuma ina gani yana da kyau mu sami mu ba mu lokaci mu tattauna ko da zai dauke mu yau da gobe a riba kamar yadda muka sani shine mu'amala na dukiya sawa'un hannu da hannu ko bashi a sa wani tsari wanda za a baiwa mutum saboda bambancin lokaci ɗin wato saboda dadewa din baki ko ko a'a wannan saboda kila wani talani na musamman kudin ka sababbi ne ba kariya ku ba wannan tsofaffi ne sai a karawa mai sababbin kudi a bashi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya shi kuma saboda sababbi ne na shi ya bada dubu ɗaya to wannan shi ake cewa riba mu'amala ce musamman cikin farko din wanda ya shahara a zamanin jahiliya ah kuma kamar yadda muka sani tsarin tattalin arziki na duniya ya jinu kwarai a kansa har ma ana ganin kaman ba za a iya mu'amalan dukiya ba sai a cikin sa kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana daga cikin alamomin tashin kiyama shine riba zai shahara cikin mutane ya har su rika ganin ba za su iya rayuwa ba shi a ah. nau'o'in riba kala biyu ko da yake za a iya rarraba su misali a ce a kai su har kaman kala hudu ribal qardi ribal yadi ribal nasi'ati ribal fadli amma a hakika in za a kalle su a da kyau to za ka mai da su gaba ɗaya kala biyu malaman shafi'iyya ne suka tsara wannan ribal yadi amma ainihin riba kala biyu akwai riban shi shine riban da saboda jinkiri an baka bashin kuɗi amma za ka biya lokaci kaza in lokacin yayi baka biya ba sai a ce to an ƙara maka lokaci amma an ƙara abin da zaka kawo watan an ƙara maka kuɗi amma an ƙara maka lokaci amma za ka ƙara kuɗi a maimakon wannan lokacin da aka ƙara maka wannan shine riban mai sa'i ko na sa'i kuma shine riban nasi'ati da abu ɗaya a akwai ribal fadli wanda zaka zo da abu guda biyu ni wannan ba ni ba ya bada shinkafa yar Hausa misali wannan ya bada shinkafa yar gwamnati mai bada shinkafa yar Hausa ya bada tiya biyu mai bada yar gwamnati ya bada tiya daya saboda ta ta tafi kyau wannan shine ribal fadli yana da sharuɗa sharadinsa shi ne kada jinsi ya canza kada ya zama wannan zai bada shinkafa ne wannan ya bada a wani abu daban misali kamar dabino ko wani abu daban watan dole ya zama abin da za a bayar din iri ɗaya ne jinsu su ɗaya to sannan ya zama riba in ba haka ba dan ban yi adadi ya bambanta idan jinsin ba ɗaya bane to babu komai hukuncin riba kamar yanda muka sani haramun ne da ijma'i wata alqur'ani ya haramta sunna ya tabbatar da haramcin sa ijma'in malamai sun tabbatar da haramcin sa malamai sun yi magana akan cewa haramcin riba ya zo a kuwar ne a kama ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah ko kama ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa huwa yuklifu ko fa huwa fa ulai ka humul muflihun to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba afafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Jika dai waɗannan wasu suna ganin marahil ne na haramcin riba wasu kuma suna ganin dai kawai riba an haramta ta Allah subhanahu wa ta'ala haramta ta lokaci da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in kuntum falakum mithlu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun aka ce mutane biyu ne kadai Allah ya alƙawarin yaki da su da maciyin riba da ya yaki da waliyyi man adani waliyan faqad azantu bil harbi su biyu ne kadai a Qur'ani da sunna Allah ya alƙawarin yaki da su to amma ijma'an din haka ne riba haramun ne ko akwai sabani to gaskiya malamai da yawa sun tafi a kan cewa ijma'in nan fa a riban nasi'ati ne kawai a riban bashi ne kawai amma a riban fadli babu ijma'i wannan sananne ne domin ko a zamanin sahabbai an sami wanda suka saba hadisin bukhari da nan usama ibn zaid innamar riba fil nasi'ati ko ko da yake malamai sun ta bayani sun ce wannan hadisin watan a a ba shi ne aiki yake kansa ba hadisan da suka tabbatar da riba a cikin fab sun share su wannan dai matsala ce da malamai suke sabani da yawa a Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yana tafiya akan cewar ribal fadli ba riba bane wannan shine mazhaban sa to amma akwai hadisai da yawa kamar yadda muka ce kamar hadisin mutumin Haibara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wani manzon Allah ya sa shi aiki a Haibara sai ya kawo manzon Allah da dini da ya kawo da dini sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duka da dinin Haibara irin wannan ne yace a ya Rasulullahi na bada irin dabino wato saboda dabino yana da kyau kuma shi dani Yake na bada irin dabinon garin ne jam'u sunan wancan dabino wanda bai kai wannan daraja ba sai na ba su sa'i biyu kaman tiya biyu ko uku sai aka bani wannan dabinon saboda kai nake so ya rasulullahi in kawo ma sai na kawo maka sai na karbi ni sau dan in kawo maka manzo Allah sai sai yake ai yurdi ba da bil jam'i bil jam'i darahim ko bil darahim jam'a in mabda bil darahim janiba yace karka tsara haka zuwa gaba idan kana son ka yi to ka ɗauki wanda kake da shi tafiyar a a baka kuɗi in ka karɓi kuɗin to sannan sai ka amfani da kuɗin sai ka sai shi wanda kake so mai kyau da ka da hadisi da dama al-zahabu bil-zahabi riban illa ha wa ha والتمر والورق بالورق ko wal fiddatu bil fiddati riban illaha wa ha da sauran dai waɗannan hadisai wanda suke nuna wato shi ma riban fadli riban kamar yadda riban nasi ake yi da an ce sai ba Abdullahi Umar shi ma yana da matsayi irin na sai ba Abdullahi Abbas amma shi ya dawo akan matsayi amma Abdullahi Abbas ya inganta cewa shi bai tafi akan cewa ribar fadli nau'i ne na riba to har yanzu kuma akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع واتو gold da gold dinari da dinari azurfa da azurfa hatsi da hatsi a alkama da shinkafa na su dangin su ma da junansu dabino da dabino gishiri da gishiri duk waɗannan abubuwan za a yi mu'amalan su to sai dai ya zama iri daidai da daidai kar a tsara kar ka ce dai dabino na na gari kaza ne ko dan hatsina dawa na na gari kaza ne ko dan ni bazan su baka mu buhu biyu ka bani buhu ɗaya. dole sai dai ya zama iri daya duk wanda ya ƙara wani abu ko ya nemi a ƙara masa yayi riba to wannan hadisi sai wasu malamai suka dauke suka ce to birri ba zai taba shiga cikin wani abu ba in ba abubuwa shi nan da hadisi ya faɗa ba duk wani abu da ba shi nan ba to ba zai shige su ba in dai ba wannan azabu, wal fiddatu wal burru wal sha'iru wal tamru wal in ba waɗannan abubuwan guda shida ba kowane abu ba komai ta bada a ƙara maka za ta kowane irin mu'amala ba komai in dai ba waɗannan shidan bane kuma manyan malamai a musulunci sun tafi zuwa ga wannan kaulin misali daga cikin magabata Tawud wannan shine matsayin ka shine fahimtar ka a akada wannan shine fahimtar ka sha'abi wannan shine fahimtar ka malaman mazhaban zahiriya ibnu hazm az-zahir da ma kafin shi baya siyasa to ibnu hazm gaba ɗaya da mazhaban su wannan shine mazhaban su waɗannan abubuwa shidan kadai ku kadai ne riba ke shigan ku duk wani abu da ba su ba to riba baya saboda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a ganin cikin mutaakhirun ma da wasu malamai irin al-Imam Sanani mawallafin Subul Salami ko sharhin Bulugul Maram shi ma a ganin sa haka ne al-Imam Shawkani shahararren malamin hadisi da aka sani dai ne na al-Awsaf shi ma fahimtan sa kenan babu riba cikin kowane abu ba waɗannan abubuwan shi ba a zamanin kuma wani wajen a baya bayan nan malamai da yawa irin su Muhammad Abdul a Masar irin su a ɗalibin sarrafi jurida mai tafsirin almanar irin su shekul azhar na baya mahmud shalkut da wanda ya biyo baya ma kwanan nan a tsantsawi muhammad sai muhammad sai tsantsawi da wasu su dai da yawa dukkan su sun tafi kan cewa riba baya fita daga cikin waɗannan abubuwa ma'ana dala da naira da sauransu duk ba maganar riba ka ba da naira dubu ɗaya an baka dubu goma ta duk riba ba zai shiga waɗannan ba saboda bai shiga cikin waɗannan al'asmafu sitta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba ko kuma a ganin su ba za a iya siyasin wani abu ba to amma jamhurin malamai jamhurin malamai sun saba masu mafi yawan malamai tunda za mu dinga bin matsalar a hankali za mu ƙoƙarin kawo wasu daga cikin hujjojin waɗannan malaman masu ganin babu riba da hujjojin masu ganin akwai riba to amma akwai wata matsala muhimmiya kuma wanda ita ma zan kawo ta kafin mawqifin jamhuri shi Abu Hanifa a ganinsa kuma malamai da yawa daga cikin su hadda Ibn Taymiyyah sun tafi sun yadda sun dauki wannan ra'ayin nafa cewa duk garin da ba garin musulunci ba da ba garin musulunci ba wato ba daula islamiyya ba to ba laifi mu'amala da riba a ganin Abu Hanifa ana shi fahimta duk da yake shi ma cikin almajiran sa kamar Abu Yusuf ya saba da shi ba a a ganin su duk kasan da ba kasan musulunci ba to mu'amala da riba ba komai matsalar tana da rikici wannan matsalar abin da yasa suka faɗa haka yayi kama da dalilin da yasa Ibn Abdulsalam Salam yace idan mu'amala da riba ta yawa a gari sai yawa kuma ya zama ana zaune musulmai da wanda ba musulmi ba kuma idan musulmi suka kana hannun suka ce ba za su shiga ba to zai zama sun yi rauni waɗanda ba musulmi ba sun yi ƙarfi sun danne a tattalin arziki a arziki da sauransu to a ganin su babu laifi a yi mu'amala domin shi a fahimtar alƙinsu mu Abdulsalam ƙarfin musulunci ya fi muhimmanci akan kai zunubinka kai kadai da za ka iya faɗawa ciki al'ummar musulmi da zama al'umma ta ƙarfa watan ƙarfi da muke nufi ƙarfi na tattalin arziki to ya fi muhimmanci akan kai matsalar ka kai kadai to wancan dai shine fahimtan Abu Hanifa kamar yadda nace da malamai da dama sun tafi akan wannan fahimtar nasa duk garin da ba garin musulmai bane ba garin musulunci bane to mu'amala da riba saboda waɗanda ba musulmai suna mu'amala da riba in ka ce ba za ka yi ba ba za ka yi kasuwanci da su ba rashin kasuwanci da su zai iya shigar maka da indomi a kasuwancinka dan haka babu komai za ka iya mu'amala wannan ita ma matsalar zamu aje ta domin tattauna ta daga baya jamhurin malamai sun tafi akan cewa ana kiyasin riba ma'aunin siyasa to sun yi sabani malaman hanafiya suka ce ana siyasa sun kalli menene illa wadan ce illa dalili menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta riba wadan shari'a ta haramta riba sai malaman hanafiya da wasu a hanafiya da wasu mazahib suka tafi akan cewa alwazn wal kayl alwazn wal kayl duk abin da ake auna shi da wazan wato wanda ake dauka ta sama a rike ta kasa rike ce na wazan ni ban san sunayen abubuwan da Hausa ko da wani yare ba wato abin da ake rika kamar da yanda ake auna gold da sauransu to duk abin da ake auna shi ta haka ko kuma abin da ake auna shi ta kasa wanda za a ɗaura wani abu a ƙasa a sa wannan a a sa wannan a to duk abin da dai ake auna shi da wani abin aunawa wanda zai bada sa kaman wazaninsa kilogram nawa ne ko gram nawa ne to wannan shi ne illar da ta sa saboda kun kalli duk abin da aka faɗi a cikin hadisin abin da ya haɗa suka haɗa su shine wazno wal kai a ganin Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce ba waznu wal kai bane as-samaniyatu wal ihtiyat as-samaniyatu wal ihtiyat watan kasancewan su kudi kudi tax wanda ake mu'amala a bayar a kai wani abu kudi zamowan su kudi da kuma zamowan su abinci wanda ake ci a rayu abinci wanda ake ci a rayu sai sa kaga ba a ce wal zaibatu bil zaibatu saboda ba a dauki kwai misali abinci da ake ci a rayu ba ba a ce wal khayaru bil khayari wa misali ba a ce tuffa da tuffa ba dan mene domin ana magana sai dai wanda su a wajen su tuffa abinci da ake ci a rayu amma dai in ka lura abinci da ake gina rayuwa a kan shi su ne waɗannan ragowar asnaf kuɗi da aka ambata asnaf biyu na farko kuma azabu wal fiddatu su kuma dukiya ne iya haka wanda ake ba da su a kai wani abu to da suka ce duk abin da yake kuɗi ne wanda ake ba da shi a kai wani abu za a ba da shi a kai wani abu to riba zai shiga cikin haka duk abin da yake kudi ne watan abinci ne wanda ake kiyaye rayuwa in an ci rayuwa tana jinuwa ta hanyar ana cin sa a gina rayuwa a dogara da shi a rayuwa to shi ma riba zai shiga cikin sa ko da ba a ambace shi cikin waɗannan shidan ba to haka samaniya da istiyabi sai dai a mazhaban malikiya har yanzu sai aka sami sabani ko a ce kaulani Imam Malik sai ya ce to samaniya din nan mutlaqus samaniya ne ko galabatu samaniya ne wa za ka ce mutlaq samaniya shine abin da akan kansa yana da value akan kansa so da wannan cikin ya ce mata haqiqul manam in kana son ka kai siyasan wani abu da wani to duk wani abu da zai iya raba su sai ka cire to sai ya kalli zinari da azurfa sai ya ga ai zinari da azurfa wasu abubuwa ne masu balu a zatin su ina fatan an fahimta to da sai ce to waɗannan kusamani ya ne su akan kansu kaman. ko ko a'a in na dauki takarda na rubuta daya na dauki irinta na rubuta goma na dauki irinta na rubuta ɗari shi ma wannan saman ne saboda haka sai a wani kauli a mazhaban malikiya aka ce wannan ba kaman bane domin ba ya da kima akan kansa wanda ta sa dala ɗari ta fi dala hamsin daraja ta sa dala hamsin ta fi dala goma daraja ina fatan muna fahimta ba wata kima ce akan kanta ba kima ce da aka rubuta mata kawai amma ba wai daraja take da shi inda za a je a siye su a matsayin su na takarda wannan ta ji wannan ba to saboda haka sai suka ce ke idan galabatu samaniya wato idan ya zama a cin, ana kiran su dukiya ne amma balun sa ba yana cikin kansa bane to babu ba cikin sura an sami bambanci tsakanin sa da zinari da azurfa wannan a wani kauli ke na mazhabin malikiya wannan kauli shine zaka ji malamai da dama a malikiya suna cewa babu riba a cikin kudin wannan na zamanin saboda mene saboda wannan kudin ba mutlaqu samaniyyati bane galaba alaiha samaniya ne to kuma abin da galaba alaihi samaniya riba ba zai shiga cikin sa ba to ala kulli halin dai wannan wasu ne daga cikin masailin da suka tattaru watan da illan hukuncin riba din menene dalilin da yasa aka hukunta riba su kuma zahiriya kamar yadda muka sani su dama ba su siyasi saboda ba ruwan su da illa A abin da hadisi kadai ya faɗa nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza da riba ciki to ɗaya kazan idan hadisi bai faɗa ba to a wajen su ba riba duk abin da akwai shi anan ai akwai inabi a lokacin a Madina amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kan kira ka ba riba cikin inabi haka duk abin da ba ambace shi ba to babu rubutu. cikin shi to amma kamar yadda nake jamhurin malamai sun saba da su a cikin wannan a hukunci in muka kula tafiya akan alwazn wal kay duk a zahirin za ga haka ne to amma zai bambanta da al-ihtiyat wa samaniya domin a mazhabin malikiya da shafi'iyya kasancewa al-ihtiyat wa samaniya shine ma'aunin riba to karfe da roba da za a je a auna misali da karfe da za a auna a kai wannan karfe da wannan karfe to babu laifi ka bada rodi 16 mm nauyin ton goma a baka 12 mm nauyin ton goma sha biyar saboda nini saboda a wajen Imam Malik saboda ba samanu bane shi kanka amma da zai yi ba haka a wajen imam abu hanifa saboda abin aunawa ne ina fatan mun fahimta to duk dai a wajen imam malik da shafi'i duk abin da ba dukiya bane akan kansa ba abinci da ake ci a gina rayuwa bane a sa, to riba baya wasu a sabani wajen a zahiriya kamar da muka ce su kuma da nan su kai? matsalolin suna da yawa kwarai da haka za mu haƙura haka nan mu bar abin da ya rage na lokaci dan tambayoyi insha Allah gobe za mu magana kawai akan matsalar riba ne kawai insha Allah alabaci a ko da dama ayoyin guda hudu ko biyar dama suna magana akan riban ne ko da karatun da zai shiga da zuwa zai shiga da magana akan domin matsalolin suna da yawa misali malaman cikin masu fatawa na Iraq na musulunci sun yi ismaki kan cewan a irin karɓar gida ta hanyar kuɗin riba na banki karɓaɓɓe ne a babin lalura karɓaɓɓe ne duk da sun saba da malaman da da misali malaman da suka saba kan magana lulus da sauransu to amma dai sun yadda cewa idan larura ta tashi misali ana bada gidaje waɗanda ba musulmi ba suna karɓan gida kai kana buƙata, amma ba za ka kawo idan ba ka buƙata. in ka zama kana buƙatar wannan gidan kana buƙatar mahalli ka zauna ba zai yi ka ba sai ta hanyar banki bankin nan sai ta yi amala da riba to babu laifi amma duka wannan kamar yadda muka sani ko da yake ba na son in riga malam masallaci watan a ba yana halatta riba bane watan babu ne na barura shi ma insha Allah in mun zo kanka za mu magana shi a matsayin sa ne zaman kanka wallahu a'lam wannan yana cewa don Allah a karfafa maganar taimakekeniya tsakanin ɗan uwa musulmi a kafa mana kwamiti na aiwatarwa saboda a kawo ƙarshen barace-barace ni yanzu ne son, amma shi irin wannan abu ne wanda da kai da iyalin ka ma ko da kai da abokin ka ɗaya ko biyu ko uku za ku iya ku fara ka jira kai wani a sama ko wani a wani waje ya kira ka ya ce ka yi gwargwadon abin da za ka iya Allah subhanahu ta'ala ba zai tambaye ka ba sai abin da ya ba baka ikon yi daga kila wasu suna nan suna yi a wasu wurare in Allah ya haɗa ka da su a garin nan yanzu akwai wata mubadara ita na san zai yi akwai wanda suka titi akwai wanda suka wani tsari na gidan marayu mai ban sha'awa kwarai da gaske wanda babu shakka duk wanda ya gani zai san waɗannan sun tuna ƴaƴansu lokacin da suke gina gidan marayu da lokacin da suke gudanar da gidan marayu ina zaton sunan sa halal ko a lubbi irin wannan sanarwa yana da kyau domin musulmai su san da shi kuma in suna da abin da za su iya yi na taimako ko su kwaikwayo ko kowane abu yana da kyau a koya ko a ba da duk irin gudunmawar da za a bayar da rinci da ire-irensa wato gidan marayu ne amma an sanya marayun na ɗaya gidan ba gida ne aka yi na na mutanen da za su taso suna jin son su koma baya bane cikin al'umma an yi shi nagartacce gurgudan ikon wanda za su ke yi sannan kuma an sa yaran a makarantu mabambanta cikin ƴaƴa masu iyaye ba ji an ware musu makarantansu su daban da za su rika shukur din cewon su ma baya bane makarantar su daban ne sannan makarantu masu daraja masu tsada ba ba makarantu kamar yadda nace na na irin an bayar dai kawai na takallus ba to duka da irin waɗannan abubuwan abubuwa ne da ɗan uwa da yawa suna yi a mabambantan wurare fatan zai yi a ji ana ta surutu wata rana wani ya taɓa mun magana cewa mu ba mu yi gidajen marayu ga waɗanda ba mu musulmi ba suna ta yi suna kwashe. ta ce to amma abin da bai sani ba mu gidajen malaman da shekunnan mu kowane shehi ɗaya gidajen gidansa gidan marayu gidan mabukata ne domin da yawa mutane ba su sani ba bayan Allah shekunnan nan manyan malaman mu da shekunnan mu zai yi kasani sami mutum ɗaya yana da gidaje ɗari duka mabukata ne a ciki kuma ƙarƙashin su suke cin abinci ba ina magana akan haka daidai ne ko haka ba daidai bane ba tan dai ina magana akan samar da gidajen mabukata da taimakon su abu ne wanda tabarakallah ana kai akwai wani daga cikin manyan bayan Allah wanda aka ce mun an shekara hamsin a gidansa ba a taɓa kashe wutan girkin abinci ba shekara hamsin duk wanda yake shekara ta hamsin bai taɓa ganin an kashe wutan girki ba da yan Abuja suna kalle-kalle ba su gane wannan maganar ba saboda ba abin da zai fi gane a hankalin su bane ba amma lallai hakan ake rayuwa an tambayi ɗaya daga cikin ku aka ce akramaka Allah an ce kana ta gina gidaje kana ta sayan gidaje yace kuma duk a cikin gidajen ba na haya lallai ina kashe yan gidaje amma duk ciki ba na haya kowanne aka saya ta gari za a buɗe wa almajirai su shiga su zauna su ibada su karatu ta abubuwa ne dai wanda ba wai in aka san abin da kike yi din to za a yaba musu Allah ya saka musu da kai ya ce an yi maganan capitalism da communism wani wani a cikin ya kamata mutum ya sauka? سورة النور الله آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب تدري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية communism sharqiyya ne Allah yake la sharqiyya ce capitalism garbiyya ne Allah yake wala garbiyya sai daga abin da ake nema islamiyya la sharqiyya wala amma ba laifi bane ka amfana da hikima wani domin ka tsara abin da kake da shi wannan yana cewa wani lokaci ya fi dacewa a kira a salatu a kiran sallan asuba na farko ko na biyu misalin saɓani amma dai magana ce mai tsawo amma dai imam malik ya tafi akan cewa biyu ne wato mas'alar ita ce akwai hadisai guda biyu daya isnadi ya fi inganci sai ma'anar ya fi inganci wato yawan malamai sun ɗauki wanda ko wasu daga cikin malamai sun ɗauki wanda isnadi ya fi inganci sai imam malik ya ɗauki wanda ma'anar sa ya fi inganci kuma duk shi ya ruwaita to da ba bai san su bane amma shi ya ɗauki wanda ma'anar ya fi inganci domin hadisi na ɗaya yana cewa bilal cikin dare da kiran sallah sura ku ci gaba da cikin ku sha har sai ibnu ummi maktum ya kira sallah wannan hadisi ne yake shi kuma saboda shi makawo ne baya kiran sallah sai an ce masa kawo gari ya waye maka gari ya waye maka ko asuba ta rike ka asuba ta rike ka shi kuma kai hadisin sai yake cewa ibnu ummi maktumi cikin dare yake kiran sallah dan haka ku ci gaba da ci da sha har sai bilal ya kira sallah shi kuma bilal shi ne ne as-salatu khairu min an-nawm to wannan hadisin na farko ya ga inganci a isnadi amma imam malik sai ce ah to ya za a yi wanda yake gani da sa? ba ka kira sallah sai lokacin da yayi ya za a yi wanda yake gani da sa ya tashi ya kira sallah tsakiyar dare ai wanda zai kira sallah tsakiyar dare shine wanda ya kwanta ya farka bai san asuba ta yi ko bata yi ba saboda haka sai ya kira sallah kawai saboda yana da san asuba ta yi saboda ya ji yayi bacci bacci ya ishe to da shine ibnu ummi maktub salatul bilal daga baya ke kira dan haka as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallah na biyu baya dan san ko an fahimci salam da wannan ya ce yayi mujuri ne zai ba wani mutum wani abu idan ya sami wani dukiya ko wani abu sai kuma ya sami dukiyan amma sai bai ba mutumin ba sai dai ya rarraba wa wasu mutane to wannan bai daidai ba dole ne ya cika mujuri mun faɗi zai yi kuna bin nazari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar tun kafin musulunci ma ya taɓa nazu zai shiga ɗakin Ka'aba ya yi tafi na kwana ɗaya amma bayan musulunci bayan an yi fatu Makka da manzo Allah yake cika nazarin sa da duk da baya musulmi lokacin da yayi wannan bakata amma yake tun da dai ba ta ne na ibada ga Allah kuma a ɗakin Allah ta shiga ka cika wannan bakatan da kai da haka dole ne mutum ya yi wa Allah alƙawari da cikawa Allah wannan ya taimaka a masa bayani akan mutane masu karban bakin banki domin sayan gida ko mota kaga wannan yana da alaka da magana na gobe da za ci gaban insha Allah a tambayar sa yana nufin za a wai zai iya sakin matarsa saboda ba ta da lafiya idan ba da rahama ba da sosai wani ya ce ya halatta mata su yi ƙarin gashi Ah. idan mijinta yana so kuma tsarin ba zai ba zai cutar da gashin sai hana ruwa isa ba musamman a wajen wankan haiba banda janaba da sauran dai abubuwa da aka sani kuma mai gidan kaje yana so yana kallon masu gashin wani ya billahi to sai ta ƙara ranta kawar da idansa irtikabu kafin dararai ne ko ah duk da an ce sulfani min ahlin nari ko lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun utuhunna ka aslimatul kunki aka ce ana nufin masu karin ko wancan hadisi na alwasila wal mutawqala to amma dai duka ana irtika ku akhadul bararai ta in ki ya zama ga wanda ya fi sauki ku sai a dauke wannan yana tambaya yana so ayi bayani akan yara ƙanana da ake turawa gari kuma a bar su suna bara wato wannan kamar yadda nake lalacewar system lalacewar tsari mu al'umma musulmi muna da wani abu ba mu mai da hankali wajen tatwirin system din updated system din tsarin muna barin abubuwa yanda suke shekara dubu shekara 1500 biyar ko da abubuwan shi a cikin komai akwai usul akwai furu akwai sawabi akwai mutagayyira akwai abubuwan da tabbatattu ne dole a bar su a haka akwai abubuwan da ba laifi a rika tattanza su idan kana rubutu a kana tattabo itace a daji ka kankare ka sami aro ko wani masara ko na abu ka dafa kai ka wada kai rubutu da shi ka wanke idan aka samu wani allo electronic allo da za a yi irin wannan rubutun an ci gaba ko ba laifi bane don wannan rubutun da sauransu ba usul bane koyon rubutun yana da muhimmanci amma ba a ce dole sai a wannan allon da wannan wajen baki da sauransu ba in aka iya ciyar da shi gaba aka sami alƙalami na zamani ba sai ka sami karaka ka ka ka ci gaba ne to ya kamata mu gane cewa dole ne mu rika ciyar da tsarukan mu gaba domin a daina zargin addinin mu da shi ba da kuma baya ba ruwan addinin mu laifin mu ne ba mu tsawara tsare-tsaren mu idan har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa sahabban manzon Allah ba suna zuwa kalla abubuwa sai oke to wannan zamanin manzon Allah amma yanzu zamani ya canza sallallahu alaihi wasallama bari mu canza kaza sahabbai ka wanda tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 30 tsakanin waɗannan to mu ya za a yi mu zauna a yanayi ɗaya shekara dubu littafin da muke karanta shekara dubu shi za mu ci gaba da karantawa kowanne irin hanya na zamanin tarbi ba mu tunani ita ga laifin littafin bane dai shi ne littafin ayyaya zamanin sa ne daidai zamanin sa ko har ya zama ba irin shi a zamanin su sai aka dauka dan haka wannan tsarin da ake yi na asura yara su je gari su yi karatu tsari ne mai asali zaka iya cewa hijira ma daga ciki aka samu ma'azin sunna to amma lokacin da ake yi lokaci ne da community take tsari idan malami guda daya a unguwa wani malami ba zai kalle yake ni ma na yana wa almajiran ba shi din nan shine malami idan an kawo masa almajiri iyaye suna nan suna tuna da 'ya'yansu idan lokacin girga har iyaye za su kawo gudunmuwansu masu hali a anguwa za su taimaka su ma wannan malamin da almajiransa duk abin da aka ci a gidan za su tabbatar an ci a gidan malam da makamantan wannan a lokacin da wannan tsarin yake a haka ne ake ɗaukan yara a turo su su zo su yi karatu amma yanzu abubuwa sun lalace rayuwar bariki rayuwar ba ruwan wani da wani abubuwa da yawa system dai ya zama abin da ya zama amma mu muna nan muna da kare cewa a'a wancan tsarin da muke bi mu dauki yaran mu tura kuma an kada sai ka tura ba ruwan ka da yake ma ta halluki ka riga ka fita ya ka cikin lissafi dama da yanda zaka yi ka rage body nauyi ake nema an cire cikin lissafi an tura shi shi kenan wani hali yake ciki ina yake kwanciya me yake ci ya yake rayuwa wa yake kula da shi kuma tarbiyya a zamanin yanzu zamanin da shi ma ba iri ke ba. yaro ma yana kwana a cikin gida yana ɗaki amma tarbiyyarsa ya zama mai wahala saboda globalization saboda hanyoyin sadarwa balle wanda aka kace shi yana wani waje yana wani gida da in ka tambayi malamin sa ina wani yake ce sani ba ina yake kwana ce sani ba kuma shi malamin malami bane malami abin tausayi a wannan tsarin ban cewa duk malaman akwai malaman da suke taro yaran dan su sami tsarin masu masu noma ko sami tsarin masu kawo haraji kuma suna nan amma dai ba su ne majority masu yawa wanda suke yi ne suke kyakkyawan ya dan karantarwa da bada ilimin addini da sauransu to ya kamata mu zauna da gaske mu ba da gudunmuwar mu domin awwara wannan tsarin karatun Qur'ani bai dole ai kamar yadda muka faɗi a farko in ba mu kula da shi ba wanda zai kula mana da Qur'ani kuma ba a ce karka ce ai dan ne ba za su tura su makarantu da za su biya kuɗi ba kowa yana da irin abin da zai yi kuma akwai mutane akwai garuruwa ina yawan faɗin wannan da kila in kace da za ka tafiyan kilomita hamsin ko fiye da haka ba ka sami mutum sai wanda zai iya karantar da izini ba akwai wuraren da za ka shiga ko da haka dole su tare da yaran sun kai su wani waje to amma sani lokacin da za su dauke su nauyin su ne amanan su ne auyan su a samar da tsarin da dole uban zai ba da gudunmuwa su kula da wannan yaran mu ma al'umma kowa ya gani zai iya yi domin dai a kiyaye kuma kar a daura wa tsarin abin da ya karfin ka hukuma ta shiga cikin ta ba da wajibin ka duka dai wanda zai yi wajibi ba kawai irin na siyasa ba makarantun karatun allo ko karatun almajirsu da sauransu wanda kawai a suna ne an sa su da wannan sunan amma ainihin abin da ake yi da yanda ake gudanarwa wani abu daban ne to dai wannan matsala ce gaskiya ne wanda tana damun kowa na sani ba wai ni kadai ta dama ba kowa ma wannan matsalar ta dame shi amma abin da ya rage ne wato mu tashi da gaske mu aiki domin magance wannan abin da ya dame mu don Allah ya ba mu iko